Այն տարիների ընթացքում դարձել է մեր բոլորիս կողմից սիրելի երրատոն։ Այսօրվա առավոտից մարդաշատ էր Ստեփանակերտի հուշահամալիրը։ Կորստի քողարկված դրամատրությունը չխանգարեց հաղթանակի դրամատրությանը։ Արհավաչյան փոխադարձ շնորհավորանքներն էին մեկը մյուսին շնորհավորում էին փայլուն հաղթանակի արդիվ, եւ կա արդյոք ավելի մեծ բերկրանք, քան տեսնել թե ինչպիսի սերունդ է դասյարակվել հայրենասեր ավակների կողքին։ Մարդկանց մեծ հոսքին ժամը 11-ին միացավ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների բարձրաստիճան ղեկավարությունը նախագահ Բակո Սահակյանի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Հայ ժողովուրդը միշտ էլ մեծ խանդավառությամբ է նշել այս օրը, քանզի այն իր մեջ ներառում է հայրենական մեծ պատերազմի, Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի պաշտպանության բանակի տարեդարձները։ Հայրենական մեծ պատերազմում կռվել եւ հաղթանակում իրենց ավանդն են ունեցել մեր պապերը, իրենց հետ հայրենիք բերելով մարտական մի շարք շքանշաններ ու մեդալներ։ Լղազգային ժողովի падգամավոր Արզիկ Մխիթարյանի համար տոնն առանձնահատուկ է։ Նրա ծնողները եղել են հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ։ Ես ինքս ծնվել եմ Բերլինում հայրենական պատերազմից հետո։ Այս շատ մեծ կարևորություն ունեցող փաստ էր ինձ համար եւ ես ոգեշնչված լինելով ազատատենչությամբ հաջորդ մայիսի 9-ը, որը մեզ համար կարևորվեց որպես նոր հաղթանակների մայիսի 9-ը, առանձնահատուկ է, որովհետեւ մեր ժողովուրդը մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ հերո չի կանգնած իր նախնիներից, որ իր հաղթանակը կկրի իր ձեռքով եւ կմոտեցնի մեզ ազատությունը։ Մենք աշխարհին ցույց կտանք մեր մայիսի 9-ը։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցների համար մայիսի 9-ը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ալեքսանդր Իսրայելյանն ու ժամանիր է ներկայացել կրսքին ամրացած մի շարք մեդալներով։ Ինչ քանշաններ են։ Մարտական խաչ առաջացա, մարտական ծառայեցա, իբազում չքանշանները։ Ինչպես է կարևորում այս տոնը։ Դա մեր հաղթանակն է, մեր տոնն է եւ ցանկանամ խաղաղություն լինի մեր երկրի համար, որ հայ ժողովուրդը ապրի խաղաղիչով։ Ալբերտ Իսրայելյանն Ալեքսանդր Իսրայելյանի որդին է, նա սովորում է 6-րդ դասարանում, ունի մի երազանք՝ դառնալ սպա։ Իմ սերնդակիցները նույնպես կդառնան իրենց հայրերի արժանի զավակներ, ասաց փոքրիկ Ալբերտը։ Ալբերտ ջան, հայրիկի օրինակով ես դաստիարակվելու։ Այո։ Ինչ ես դառնալու։ Աղջեր։ Արդեն որոշել ես։ Հա։ Ինչ ես մաքսում։ Շավոն, մաքսում ախտարի։ Բարի ավանդույթ է դարձել տոնական արարողությունները շարունակել Շուշի քաղաքում։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրից կառավարական մեքենաների շարասյունը ձգվեց դեպի Մերթամրոց։ Հայրենական երկու պետությունների պաշտոնատար անձիկ ցաղիկներ ու ցաղկեպսակներ դրեցին տանկ հուշարձանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանի պատվանդանին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման օրվա արդիվ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել։ Նրանում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի թանկագին վետերաններ, Պաշտպանության բանակի հարգարժան գեներալներ, սպաներ, զինվորներ»։ Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման օրվա արթիվ տոն, որն իր մեջ ամփոփում է մեր ժողովրդի հաղթանակները, դառնալով հերոսության ու սխրանքի, անձնվիրության ու հայրենասիրության խորհրդանիշ, տոն, որը փառավորելով մեր անցյալը լուսավորում է ապագան, ուղենիշ հանդիսանում սերունդների համար, սովորեցնում թե ինչպես պետք է ապրել ու արարել, սիրել հայրենիքը եւ պաշտպանել այն։ Այս տոնական օրը մենք մեծարում եւ գլուխ ենք խոնարում մեր հերոս պապերի ու հայրերի արչև, ովքեր խորհրդային միության մյուս ժողովուրդների հետ ձեռ-ձեռքի հաղթանակ տարան հայրենական մեծ պատերազմում։ Գլուխ ենք խոնարում Արցախյան ազատամարտում հաղթանակ տգերտած քաչ հայորդիների արչև, ովքեր պաշտպանեցին սեփական հողի վրա ազատ ու անկախ ապրելու մեր ժողովրդի իրավունքը։ Այսօր հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ ունենք մեծագույն մի հաղթանակ եւս, դա մեր երիտասարդ սերունդն է, մեր նորորյա հերոսները, ովքեր պատվով են շարունակում իրենց նախնիների ավանդույթները, մարտի դաշտում հյուսելով նոր առասպելներ ու լեգենդներ։ Պաշտպանության բանակի մեր անznորած զինվորներն ամուր են կանգնած իրենց դիրքերում եւ անառիկ են պահում Արցախի հանրապետության սահմանները։ Թանկագին հայրենակիցներ, մեր բոլոր այս հաղթանակները միասնության, վտանգի մեջ հայտնված հայրենիքը պաշտպանելու գաղափարի շուրջ համախմբվածության հաղթանակն են։ Վստահ եմ, որ այս ոգին միշտ կուղեկցի մեր ժողովրդին, եւ մենք կտոնենք դեռ շատ հաղթանակներ։ Դա է մեր նահատակների հիշատակը միշտ վառ պահելու լավագույն միջոցը։ Դա է հարատևելու միակ ճշմարիտ ուղին։ Դա է մեր միակ ճանապարհը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս Փարապանց երրատոնի արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն եւ նորանոր հաջողություններ մեր երկրին ու ժողովրդին, ասված է հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Մայիսի 9 մեզ համար վերիմաստավորվեց եւ վերարժևորվեց 1992 թվականին Շուշիի ազատագրմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ուղերձն է հեղել հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի արդիվ։ Ուղերձում մասնավորապես նշվում է. Սիրելի հայրենակիցներ, սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի արդիվ։ Մեր ժողովրդի համար երկրորդ համաշխարհային պատերազմը դարձավ իսկապես հայրենական մեծ պատերազմ։ Բազում հայորդիներ կռվեցին իրենց հայրենիքի ազատության եւ լուսավոր ապագայի համար։ Պայքարեցին բոլոր ճակատներում, մարտի դաշտում եւ թիկունքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, Շուշիի ազատագրումը մեր կյանքի եւ մահվան հարցն էր, եւ մենք նույն մայիսի 9-ին կրկնեցինք մեր հայրերի ու պապերի սխրանքը, բեկելով պատերազմի ընթացքը։ Այդ օրվանից 24 տարի անց անցյալ ամիս արդեն Շուշին ազատագրած ազատամարտիկների զավակները կրկնեցին իրենց հայրերի սխրանքը։ Եվ նրանք դա արեցին ոչ թե ֆիդայական ջոկատների, այլ արդեն կայացած կանոնավոր բանակի կազմում։ Նրանք ապացուցեցին, որ հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր նոր սերունդ պատրաստ է նորովի եւ ավելի վստահորեն պաշտպանելու իր անվտանգությունը, խաղաղությունը եւ իրավունքները։ Արցախի հերոսների թիվն ավելացավ եւս մեկով։ Մայիսյան երրատոնի կապակցությամբ երեք նախագահական նստավայրում կայացած Պարքեվատրման հանդիսավոր արարողության ժամանակ հրապարակվեցին ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրերը։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար եւ ի նշանավորում անհաղթանակի տոնի ԼՂՀ պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման օրվա ԼՂՀ պաշտպանության բանակի համար 4997-1 զորամասի, 4-րդ հրաձգային վաշտի, 2-րդ հրաձգային դասակի, 2-րդ հրաձգային ջոկատի հրամանատար գրծեր սերժանտ Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջյանին հետմահու շնորվել է Արցախի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն գոչում։ Ոսկե արծիվ շքանշանը երկրի ղեկավարը հանձնեց հերոսի հորը Հայկ Աբաջյանին։ Ցանկանան բոլոր զինծառայողները հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Խաղաղության մեջ թո ծառայեն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս եւ հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուսաբերած արիության եւ խիզախության համար մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով ապարգևատրվել է 1 հոգի, Արիության համար մեդալով ապարգևատրվել է 44 հոգի, որից 4-ը հետմահու, մարտական ծառայություն մեդալով ապարգևատրվել է 241 հոգի, որից 11-ը հետմահու։ Շուշի քաղաքի ազատագրման համար մղված մարտերում ցուցաբերած անձնական խիզախության համար Շուշիի ազատագրման համար մեդալով ապարգևատրվել է 16 հոգի, որից 2-ը հետմահու։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար մեկ ազատամարտիկ պարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով։ Մարտական ծառայություն մեդալով պարգևատրված երկրապահ կամավորական միության անդամ Նվեր Հովանիսյանը շնորհակալական խոսքում մասնավորապես ասաց. Երկրապահները 89 թվականից գտնվում են Արցախում Արցախցու կողքին են եւ այսօր էլ ենք մենք այստեղ Արցախում եւ լինելու ենք Արցախում այնքան ժամանակ մինչև որ ամբողջ աշխարհը Արցախի անկախությունը չճանաչի եւ մինչև որ բոլորս միասին վստահ չլինենք, որ մեր սահմաններում ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Երկրաբան Արցախցու մի մասնիկն է, Արցախցու ընտանիքի մի անդամն է։ Կանզի Հայաստանի սահմանը սկսվում է Արցախից։ Մայիսի 9-ի երատոնն ամենաթանկ ու նվիրական տոներից է իր խոսքում նշեց նախագահ Բակո Սահակյանը, հավելելով, որ այն հաղթանակի, անձնվիրության, միասնականության, խիզախության, մեր պետության հերոսական էջերը հիշելու եւ արժևորելու լավագույն խորհրդանիշներից է, ինչն առանձնահատուկ կարևորություն ունի Արցախի եւ համայն հայության համար, հատկապես այս օրերին։ Ադրբեջանը ապրիլի սկզբին լայնացավալ ռազմական գործողություններ ձեռնարկելով Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի գրեթե ողջ երկարությամբ հերթական անգամ փորձեց պատերազմի միջոցով իրականացնել իր ահաբեկչական ու հանցավոր ծրագրերը մեր ժողովրդի ու պետության դեմ։ Եվ միայն մեր պաշտպանության բանակի հզորության եւ ուժի, մեր զինվորների անօրինակ սխրանքի եւ անկոտրում ոգու շնորհիվ հնարավոր եղավ արժանի հակարված տալ սանձարձակ ճշնամուն, որը կրելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի զգալի գորուսներ, պարտադրված եղավ խնդրել հրադադար։ Շնորհավորելով Պարքեվատրվածներին հանրապետության ղեկավարը նշել է հերոսական այն մեծ ոգու մասին, որ ցուցաբերեցին առաջնագծում կանգնածները։ Անկախության սերունդը պատվով կատարեց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործը, ընդգծել է Բակո Սահակյանը։ Նրանք արժանիորեն շարունակում են իրենց հերոս պապերի ու հայրերի գործը հայրենիքի համար ճակատագրական պահին կանգնելով նրա պաշտպանության դիրքերում։ Հակառակորդի հիմնական հարվածը ընդունել են մեր այն երիտասարդ տղաները, ովքեր կանգնած են եղել առաջնագծում։ Նրանց եւ նրանց օգնության հասած բազմաթիվ ազատամարտիկների եւ կամավորականների հերոսության ու խիզախության շնորհիվ հակառակորդը հետ շպրտվեց։ Փարկուպադի բոլոր նրանց, ովքեր ազնվորեն կատարեցին իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Ցավոք այդ օրերին ունեցանք անդառնալի կորուստներ, մարտիրոսվեցին տասնյակ քաչ հայորդիներ։ Ունեցանք զոհեր նաև քաղաքացիական բնակության շրջանում։ Նրանց ամբողջ անունները միշտ վար կմնան մեր սրտերում։ Հանրապետության ղեկավարն ասաց, որ արցախցիները խաղաղասեր ժողովուրդ են, բայց երբեք չեն հանդուրժի պետության անվտանգության դեմ ուղղված որևէ փորձ։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին ողջ հայ ժողովուրդը նորից ոտքի ելավ ցուցաբերելով աննախադեպ միասնականություն, ցաներ պահերին համախմբվելու բացառիկ ունակություն, վտանգի մեջ հայտնված հայրենակիցներին ըստ ամենայնի օգնելու եւ աջակցելու, նրանց կողքին լինելու անգնահատելի պատրաստականություն։ Արցախի շուրջ համախմբվեցին Մայր Հայաստանը եւ Սփյուռքը։ Ողջ ժողովուրդը դարձավ մի բանակ, յուրաքանչյուրն իր պարտքը համարեց օգտակար լինել ընդհանուր գործին։ Այս ճակատագրական օրերին մեզ հետ էին նաև տարբեր երկրների հասարակական քաղաքական գործիչներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Մենք բարձր ենք գնահատում նրանց ազնիվ ու անաչար աշխատանքը։ Հատուկ կուզենայի կանգ առնել այն աշխատանքի վրա, որն այս թեժ օրերին պահիվ ողջ լուրջության խոր գիտակցումով եւ բարձր պատասխանատվությամբ իրականացրին մեր պետական կառավարման օղակները։ Գործադիր սկսած նախագահականից օրենսդիր ուժային եւ բոլոր մեր պետական մարմիններն աշխատել են մեծագույն վարվածությամբ եւ արել են հնարավորը ցակած քննիները պատշաճ մակարդակով լուծելու համար դրանով իսկ ցույց տալով ճգնաժամային իրավիճակներում աշխատելու պետական ինստիտուտների ունակությունը այսօր մենք ավելի լավ գիտենք թե ինչ է մեզ հաջողվել եւ ինչ բացողումներ են եղել անհրաժեշտ է կատարել մեծ աշխատանք բացահայտված ծերությունները վերացնելու ուղղությամբ։ Այստեղ եւս մենք պետք է աշխատենք միասին ու համախմբված փոխադարձ արգանքի մտնոլորտում։ Համոզված եմ, որ այս անգամ եւս մենք պատվով կհաղթահարենք բոլոր դժվարություններն ու փորձությունները, դառնալով ավելի ուժեղ եւ ամուր։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենի հողը, մեր տունն ու ընտանիքը։ Դա սրբազան պայքար է, որտեղ հաղթանակն այլ ընտրանք չունի։ Մեր հերոսական ժողովուրդը դա ապացուցեց իր խիզախությամբ ու տոկունությամբ, արժանապատվորեն հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները հանուն ազատ ու անկախ երկրում ապրելու իր իրավունքի, նշեց ԼՂ նախագահը։ Բակո Սահակյանը շնորհավորեց բոլորին երաթոնի կապակցությամբ, մաղթելով խաղաղություն եւ հաջողություններ։ Միջոցառմանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ընդհանուր իրավիճակը սահմանին վերահսկվում է, սահմաններն ամուր են։ Այս մասին այսօր Ստեփանակերտի ուշահամալիրում ասել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Նացականյանը։ Նախարարը հաստատեց, որ շփման գծում ադրբեջանական կողմը զորքեր է կուտակում, միևնույն ժամանակ անցել է ամուր պաշտպանության։ Զորքեր կկուտակվեն, մենք էլ կցրենք։ Ադրբեջանում վախի մտնոլորտը անցել են պաշտպանության, ասել է նախարարը։ Հարցին հնարավոր է լայնացավալ գործողություններ սկսվեն նախարարը պատասխանեց, որ այս պահին նվազման միտում կա։ Մերորյա հերոսները հայ ժողովրդի հաղթանակները շարունակական դարձրին հնարավորություն տալով մեզ ազգովի նշելու մայիսյան երաթոները։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը եւ նշել. «Մեր վերջին թանկ կորուստների ցավը բոլորինս է, բայց կյանքը շարունակվում է։ Մենք պետք է արժևորենք մեր հաղթանակները, տոնը բոլորինս է, հաղթանակած ժողովուրդը պետք է ըստ արժանվույն տոնի, Մայիսյան երրատոնը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ապրիլյան ագրեսիան Բաքվից այլատյացությամբ, անհանդուրժողականությամբ եւ ճշնամանքով լի հայտարարությունները ֆաշիզմի դրսևորում են։ Այսօր Արցախի հաղթանակած բանակը պայքարում է ֆաշիզմի նոր դրսևորման դեմ։ Ինչ է, եթե ոչ ֆաշիզմ, այն, ինչին մենք ականատես եղանք ապրիլի սկզբին, Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի ժամանակ։ Ինչ են, եթե ոչ ֆաշիզմ, այլատյացությամբ, անհանդուրժողականությամբ եւ ճշնամանքով լի հայտարարությունները, որոնք հնչում են Բաքվից։ Այսօրվա տոնը վառ ապացույց է, թե ինչ է լինում ֆաշիզմի վերջը, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։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 Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Մայիսյան երրատոնը թերևս հայ ժողովրդի ամենանվիրական տոնն է, որովհետև չկա մի ընտանիք, որի papերը հայրերն ու որդիները անմասն լինեին այդ հաղթանակներից։ Այսպես է բնութագրում Գերատոնը հայրենական պատերազմի ու աշխատանքի վետերանների միության նախագահ Սերգեյ Վարսեղյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ 1945-ին մեր papերը պայքարի ելան հանուն մեծ հայրենիքի։ Հայրենիք, որտեղ հարյուրավոր ազգություններ էին ապրում, Ծանոթ ու անծանոթ հայրենիք, որի միայն մի փոքրիկ մասնիկն էր քո հարազատ հողը։ Ինձ համար, որպես հայրենական մեծ պատերազմի մասնակցի ու այսպես ասած, մինչև Բերլին հասած մարտիկի թոր, փոքրինչ անհասկանալի է այն մղումն ու նվիրումը, որով մեր պապերը կենաց մահու կռիվ են տվել։ Սերգեյ Բարսեղյանն էլ երաթոնի մասին խոսելիս ծանրանում է տոնի Արցախյան մասի վրա։ Գուցե պատճառն այն է, որ մեր Արցախյան պայքարը նույնպես հայրենական էր, իսկ մարտիկներն իրենց հերոսությամբ ոչ միայն չզիջեցին, այլև գերազանցեցին իրենց պապերին ու հայրերին։ Մեզ հաջորդած սերունդները, որ արդեն 4-րդ 4-րդ սերունդն է, նրանց մոտ նկատվում է նույն այդ հատկությունները հայրենիքի նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ, այդ հատկությունները գերազանցելով մեզ վետերաններից բոլոր առումներով կարողացան այնպես դրսևորումներ ունենալ, որ նույնիսկ այս բարձունքից մենք կարողանում ենք եւ մեր գոհնակությունը, մեր շնորհակալությունը, մեր երախտիկը հայտնել մեզ հաջորդած ծերունդներից, նախ որ նրանք պայքարով Արցախ աշխարհը փրկեցին կորցանումից եւ ոչ միայն փրկեցին, ազատագրեցին այն եւ որպես մի ազատ անկախ պետություն շնորհեցին ներեցեն իրենց հաջորդած սերնդին։ Իսկ հաջորդած սերունդները կարողացան պահել արժանապատի կերպով։ Ինչպես հայտնի երկում է ասվում, սա տոն է արցունքոտ աչքերով, տոն, որտեղ ուրախության ու թաղցի անբացատրելի համադրություն կա, որտեղ գտածդ ավելին է, քան կորցրածդ։ Սերգեյ Բարսեղյանն իր խոնարհումը բերեց անմահության ուղին բռնած քաջորդիներին։ Մարդ մահանում է ժամանակ, երբ այլևս դադարում է հիշելուց։ Հայրենիքի համար զոհվածը ընկած երբեք չի մոռացում, եւ հատկապես հայրենիքը շատ է սիրում եւ շատ պահում իր հիշողության մեջ։ Ասել է թե մեր երկրի պաշտպանության, փրկության, ազատության համար մեր զոհվածները անմահացած են հավերժ Այսօր, երբ արդեն իմ սերնդակիցներն են շարունակում հայրերի ու պապերի գործը, երբ հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորիս գիտակցված ու սրբազան պարտքն է դարձել, առավել քան երբևէ լսելի են 1992-ի ու 1945-ի հաղթական մայիսների արձագանքը։ Ապրիլի սկզբին Արցախի ազատամարտիկների միությունը ներկայացել հազարավոր ազատամարտիկներ ու կամավորներ։ Նրանց թիվը շատ ավելին էր, քան այդ պահին պահանջվում էր սահմանին։ Ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է համակարգվել այս հարցը։ Կազմավորված առանձին ստորաբաժանում Արցախի ազատամարտիկների միության կից, որ պատրաստած ցանկացած պահի, ցանկացած ժամի համապատասխան մարտական գործողություններ իրականացնում Անդրադառնալով հասարակության մոտ արկա անհանգստություններին կապված սահմանային գոտում հակարակորթի զինտեխնիկայի գտակումների հետ Էդվարդ Խաչատրյանն ասաց. Այդ դերը մեր ուսերին է, մենք ձգտելու ենք, պատու դուրս գանք, մեր հաջորդ սերունդերին փոխանցենք։ Նա վստահեցրեց այս տարի մայիսյան տոնը նշվելու են սովորականից քիչ լարված, բայց խաղաղ երկնքի տակ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար Մոսկվայի Լուժնիկի մարզահամալիրում ավարտվեց Ալբերտ Ազարյան Հայաստան Ռուսլան Մուրտազով Ադրբեջան մենամարտը։ Հայ մարզիկը մրցակցին հաղթեց խեղտող հնարքով ու դարձավ OFC 8 մրցաշարի հաղթող։ Մրցակցին ծնկի վերելու համար Ալբերտից 1 րոպե ժամանակ պահանջվեց։ Հաղթանակից հետո բարձրացրեց Արցախի դրոշը, ապա ծածանվեց Եռագույնը եւ Ալբերտը ռինգ մտավ հայ զինվորի համազգեստով։ Ալբերտը հայտարարեց, որ իր հաղթանակը նվիրում է մեր բոլոր զինվորներին, ովքեր այս պահին գտնվում են սահմանին, պաշտպանում հայրենիքի սահմանները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, հնարավոր են անձրև եւ ամպրոպ վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան։ Տակություն։